Dobro večer, dragi slušatelji. Večeras u studiju su s vama Sonja i Ivana u još jednom izdanju emisije Filmski puls. A s obzirom na to da su ovaj mjesec najpopularnije teme u društvu superjunaci i popularan film Endgame, Današnja tema bit će u sličnom duhu. Ako se vratimo godinu i mjesec dana unazad, sjetit ćemo se da je izašao film Black Panther, odnosno Crna pantera, a danas ćemo poslušati neke pjesme s poznatog soundtracka s filma. Black Panther je 18. po redu Marvelov superhero film koji je napravljen po istoimenom liku iz Marvelovi stripova. Zanimanje za izradu filma prvo se javilo 1992. godine, ali nije bilo realizirano, pa se tako Black Panther tek prvi puta pojavio u filmu Captain America Civil War 2016. a zaseban film je izašao 2018. godine. Film je na Oscarima 2019. godine odnio nagrade za najbolju originalnu glazbu, najbolji dizajn kostima i najbolju scenografiju, ali uz to bio je i nominiran za najbolji film. Redatelj Ryan Coogler za instrumentalni soundtrack filma htio je autentičnu afričku glazbu koja bi se po prvi puta pojavila u superhero filmu te je povjerio taj posao švedskom kompozitoru Ludvigu Guransonu. Guranson je putovao po Africi kako bi istražio sve o afričkoj tradicionalnoj glazbi te po povratku u Los Angeles spojio je afričku glazbu s uobičajenim orkestrom u modernoj produkciji, što je rezultiralo glazbom koja je dala poseban duh filmu i likovima sa filma. a sonček sa filma bit će, e, e, čije ćemo pjesme danas čuti, nešto je moderniji. E, s obzirom na to da je film smješten u modernom dobu, a ne u vremenu kad je prvi put lik Black Panther bio predstavljen u stripu, Redatelj je htio da i sonček zvuči moderno, ali u isto vrijeme htio je istražiti što to znači biti Afrikanac. Upravo zbog toga za izradu ovog sončeka osobno je izabrao repera, kompozitora i producenta Kendrika Lemera. Pa tako u prvom glazbenom bloku poslušat ćemo pjesme Pray For Me u izvedbi Kendrick Lamara i The Weeknda i All The Stars također u izvedbi Kendrick Lamara i glazbenice SZA. Futuristički zvuk i simboličko značenje pjesme Pray For Me uklapaju se u tematiku filma, ali i naglašavaju glazbeni stil ova dva glazbenika, dok pjesma All The Stars jedna je od glavnih singlova s albuma filma, ali može se pronaći na mnogim glazbenim ljestvicama. sljedećem glazbenom bloku slušat ćemo pjesme The Vase u izvedbi Kalida i Svalija i Seasons u izvedbi Mozi, Sjava i Rizona. Pjesma The Ways specifična je jer je napisana kao oda snažnim ženskim likovima koji su predstavljeni u filmu, a u pjesmi Seasons možemo čuti stihove otpjevane na Zulu jeziku iz Južne Afrike. Most them most of them gon' fall. I know, I know. We gon' bet it all. I know. Evo i za kraj poslušat ćemo pjesmu koja je osvojila nagradu za najbolji rap performance na 61. dodjeli Gremija, a pjesma se zove King's Dead u izvedbi J. Rocka, Kendrick Lamara, Future i James Blakea. Miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. I be blacking out with the purist. I made a hundred thousand, then I freaked it. I made five hundred thousand, then I freaked it. I bought an 87 for the weekend. This ain't what you want, this ain't what you want. This ain't what you want, this ain't what you want. And it's like that little MVP, I don't get no sleep, no, I don't like that look. Bust that open, I want that ocean, yeah, that bite back look. Evo, bilo je to još jedno izdanje filmskog pulsa koje je i ovaj tjedan uredila e, naša Sonja Marković, a novo izdanje čeka nas opet za tjedan dana s nekim novim temama.